En toe die teestanders van Jeda en Benjamin hoorde dat die ballinge een tempel bou vir die Heere, die God van Israël, het hulle aangekom na Sirik Bel en na die familiehoofde en aan hulle gesê, laat ons saam met julle bou, want net soos julle soek ons julle God, en aan hom offer ons van die dae van Esaradon af, die koning van Assyrië, wat ons hierheen laat optrek het. Maar Sirik Bel en Jeda, sy en die ander familiehoofde van Israël het aan hulle gesê, Dit zal niet gaan dat jullie saam met onze huis voor onze God bouwen nie, maar ons alleen zal vir die Heere, die God van Israël, dit bou soos koning Kores, die koning van Persië, ons beveel het. Toe die volk van die land die handen van die volk van Juda laat verslap en hulle afgeskrik om niet te bouwen. nie. En hulle het raadgevers teen hulle geheer om hulle plan te verheidel al die dae van Kores, die koning van Persië, tot op die regering van Darus, die koning van Persië. En onder die regering van Aasf, Roost, in die begin van zijn regering, het hulle een aanklag geskrywe ten die inwoners van Jeda en Jerusalem. En in die dae van Artasta het Bislam, Imtredat, Diebel en sy ander partijgenote aan Artasta, die koning van Persië, geskrywe, en die skrif van die brief was Aramees geskrywe en in Aramees vertaal. Rehem, die bevelhebber, en Simsoi, die schrijver, het een brief geschreven tegen Jerusalem aan Artasta, die koning, van die volgende inhoud, Rehem, die bevelhebber, en Simsoi, die schrijver, en hulle ander partijgenote, die Dinaede, die Afasatgiete, die Tarpliete, die Afasite, die Arkliete, die Babyloniërs, die Sisanite, namelijk die Elamite, en die ander volke wat die groot en beroemde as lapper weggevoer en in die stad Samar in die oorige gebied wees van die Eefraat laat woon het. En nou, dit is een afskrif van die brief wat hulle aan hom gestuur het, aan koning Artasta, die naars, die manne wees van die Eefraat. En nou, aan die koning word bekendgemaakt dat die jode wat van die af na ons opgetrek het, in Jerusalem aangekom het. Hulle is bezig om die rebelse en slechte staat op te bouwen, die mire voltooi hulle en die fundamente herstel hulle. Laat dit nou aan die koning bekend wees dat hulle, as die stad opgebouw en die mire voltooi is, geen belasting, opbrings of tol zal geen nie, wat aan die inkomste van die koning skade sal doen. Aangezien ons nou die zout van die paleis geëet het en het ons niet pas om die smaad van die koning aan te zien nie, daarom stier ons en laat die koning weet, dat hulle kan nasoek in die kroniekboek van die vaders, dan zal je in die kroniekboek vind en daaruit verneem dat die stad een rebelse stad was wat aan konings en provincies skade gedoen het, en dat hulle van uits af daar een oproer verwek het, daarom is die stad verwoes. Ons maak die koning bekend dat, als die stad opgebouw en die mire voltooi word, hier daardoor geen deel zal hy wees van die eervraat nie. Die koning het als antwoord gestuur, aan Rahim, die bevelhebber, en Simsoi, die schrijver, en hulle ander partijgenote wat in Samara en in die oorige gebed wees van die Eefraat woon, huil. En nou, die brief wat jullie aan ons gestuur het, is aan mij in vertaling voorgelees. En er mij is bevel gegee, en hulle het gesoek en gevind dat die staat van uits af om ten konings versit, en dat rebellie en oproer daarin verwek is. En machtige konings was daar oor Jerusalem wat geheers het oor die hele gebied wees van die Eefraat, en belasting, opbrengs en tol is aan hulle gegee. Geen nou bevel dat die mannen moet ophou en hierdie staat niet opgebouwd mag worden totdat dier my bevel gegee sal word nie. En wees gewaarskie om hierin geen nalatigheid te begaan nie, dat daar niet groter schade tot nadeel van die konings ontstaan nie. Net toe die afschrift van die brief van Artasta, die koning, Onwilhem en Simsaai, die schrijver, en hulle partijgenote voorgelees is, het hulle haastig na Jerusalem, na die jode gegaan en hulle met geweld en mag laat ophou. Toe die werk aan die huis van God wat in Jerusalem is, opgehou, en dit is gestaakt tot op die tweede jaar van die regering van Darius, die koning van Persie.